السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم عبد الله خضر عبد الله الهوساوي طبعا آه، لاحظت في تساؤلات كثيرة عن آه، اللي هي شغلة العربات التوك توك وكيف وضعها وكيف أمورها طبعا آه، اليوم لقيت فرصة مع أحد المتمرسين الخبراء في الموضوع هذا هو أصلا قد اشتغل الشغلة هذه وقد استلم أشياء كثير من الأعمال الموكلة عليه بخصوص التوك توك فقلت إيش ألقى فرصة وأسأله الأسئلة هذه ويعطيني بعض الأجوبة طبعا الكلام كله بيكون باللغة الهوساوية لأنه ما يعرف عربي السلام عليكم السلام عليكم kamar bayanin da zan muku dawai sunanka sunana Saminu Muhammad Lawan rijiyar lemo to tun yaushe kake aikin harkar adaidaita harka adaidaita sahu na kai shekara bakwai ina yi kuma na ci adaidaita sahu na wani kaina har guda biyu sannan kuma bayan haka in dai mutum yana so ya bada adidi ta sahu to ya bada shi akan haya fatis ne zai zauna lafiya kuɗinsa za su zo mai akan kari me ma'anar hayar fatis me ake nufi in aka ce fatis abin da ake nufi da haya fatis kamar mutum ya sai mashin kamar dubu ɗari shida da hamsin da haɗi da komai ya tashi ɗari bakwai za ka iya ɗora wa mutum dubu ɗari biyu riba wannan shine haya fatis eh ma'ana a ƙarshe kenan shi wanda yake tukin adaidai sahun shi zai mallake shi shi zai mallaki babur ɗin, bayan haka kuma kai mai babur ɗin ba abin da za ka yi masa komai shi zai gyara babur ɗinsa tamkar kamar nasa ne wanda shi ya siya da kuɗinsa kai kawai ba abin da ka sani sai dai duk kwana uku ko duk sati a turo ma kuɗinka kawai eh ne ma'ana haya fatis to misali yanzu idan mutum yana so ya yi ta wani irin tsari ne ya kamata ya yi tsarin da mutum zai ɗauka wanda zai fi muhimmanci na farko dai wakilin da ya ba baburan ba za mu baka babur ba sai ka kawo mana wakili garanto ya sa hannu za mu baka fam ka ciki ya sa hannu mu sa hannu idan ka kawo mana matsala za mu karɓi babur mu ba wani ya ƙarasa to misali lauya na iya shiga cikin tsarin eh lauya zai iya shiga amma dama shi ai amfanin garanto kamar wanda ya tsaya ma yawwa wakilinka mm. kaga idan wani abu ya faru da kai mm-hmm. mu garanto za mu nema ba ruwanmu da kai to misali yanzu menene irin matsaloli ko hatsarin mm, ita harkar magana ta gaskiya mm. ita matsala harkar sai dai baka bi dokar ba idan ka bi dokar a tsari na gwamnati to za ka zauna lafiya idan kuma baka bi dokar ba mm-hmm. ba za ka zauna lafiya ba to me tabbashin ribar da za a iya samu a harkar ribar da za a samu wannan riba ce halak tunda ka sai abinka dubu ɗari shida da hamsin ka kashe shi ya tashi ɗari bakwai da lamba da komai da komai ka ba mutum duk sa duk kwana uku zai zai kawo ma kuɗi kai kana nufin lamba irin lessons ɗin da gwamnatin harkar kula da um, irin yake shi traffic gaskiya ne ita za ta baka lamba sannan kullum akwai rasid da za ka ringa yanka a gwamnatance wannan kai mai jiya naka ne ba ruwan mai babur shi mai babur idan ya sai babur ya danka wakilinsa wakilinsa ya baka da garantanka da komai kawai kuɗi za ka ringa kawo masa akwai littafi wanda da ka kawo za a mati Yau yawwa a sama hannu idan ka kai adadin kuɗin da za ka biya babur ya zama naka mm. shi ne kawai eh mm. ya danganta shekara ɗaya ne da wata biyu shekara ɗaya ne idan a wata shida ma ka biya mu ba ruwanmu sai mu baka takardun mashin to kana ganin shi a ah, daidaita me ribarsa ni na saye shi misali dubu ɗari shida da hamsin na kashe kuma wata dubu hamsin kan irin tsare-tsaren namba da tamfol wanda ake sa mai da sauransu to a ƙarshe kuma nawa ne ribar da zan samu kuma bayan wani lokaci za ka samu ribar kamar dubu ɗari biyu hmm. a duk ƙwaya ɗaya to yaushe wannan ribar za ta tabbata ribar da za ta tabbata idan dubu wata nawa ko shekara shekara guda ne shekara guda ce eh. hmm. ka haura da wata biyu hmm. Shi ne. amma dai a shekara dai ake agreement ko eh amma kafin shekara uh-huh. kai kuɗin babur ɗinka da ka sa kuɗinka za su koma sannan kuma wannan watannin kuma a wannan ribar taka ce take shiga har sai dubu ɗari biyu ta tabbata riba sannan za a zo a duba fam ɗinka a lissafi da komai a baka takaddun mashin ka biya shi ne to yanzu misali tsarin akwai kuna da kungiyoyi ko kamfani wanda ake iya mika musu a da sahun su kuma su dinga biyan mai a da sahun gaskiya ne akwai kamfani kamfanunuwa ma ba ɗaya ba ba biyu ba oh. domin mu kanmu a ƙarƙashin kamfani muka karɓi babur ɗinmu hmm. kuma muka biya ya ba mu fam da komai da hmm. shaida yauwa bayan mun gama biyansa hmm, ya zama namu domin ni a shekara ɗaya cif na biya nawa to yanzu mutum yana da kamar da sau biyu uku hudu biyar kenan ribar karuwa take ko yaya karuwa take tunda kana da adaidaita sahu guda biyar uh-huh. kaga kana da ribar naira miliyan ɗaya kenan tun da ɗari biyu biyu so biyar kaga mm. miliyan ɗaya kenan ko to kaga kana da wannan ribar kenan a sahu goma ana iya samu kamar ribar miliyan biyu kenan kwarai mako a shekara ana iya samu to anna kuma ai tambaya shine su ba su yawa ba a sahun a gari a yanzu a daidaita sahu su ake fiye hawa ba wani yawa domin sun kashe komai na harka abin hawa to misali ma'ana ba kwantai a kasuwar babu duk wanda aka bashi rai sahu tabbas ne sai ya ba da wannan balance din kuɗin dole ne sai ya ajiye wannan kuɗin kullum sai ya kawo mana saboda yawan jama'a ne ko me eh saboda yawan jama'a ne kuma kullum ƙara kawo sababbi ake yi kullum sababbi ake ƙara kawo. to yanzu namiji zai iya mallaka mace ma za ta iya mallaka kowa ma zai iya mallaka ai majority ma a daidaita sahun Kano ma mata ne masu su yawanci wai dukka yawanci ka kasa su kaso uku kaso biyu na mata ne ikon Allah to kenan su wakiltawa kawai suke ana ba su balance su mata kawai wakili suke ɗauka namiji kamar daga kamfani mm. kai ne wakilin mu mm -hmm. shi kawai sai dai ya ringa turo musu kuɗinsa a account mm. in duk sati zai turo musu in duk kwana uku sun san abin da zai shigo in kuɗi bai shigo ba to sai dai ko wata matsala in aka samu to misali idan wurin maintenance ma'ana wurin kula da gyare-gyare su kuma ya tsarin su yake a wannan tsarin ba ruwan mai babur da wannan wato mai babur ba ruwan shi da wani gyare-gyare ba ruwansa mai ja wanda aka ba zai mallaka ya ah, zama nasa eh shine da alhakin komai to yanzu ah, malam saminu misali ah, idan aka yi shi ana neman shawara mutum zai sayi tuwaris ko sabo me ya fi kuma me matsalar gaskiya duk abin da zaka siya an aka ce tuwaris mhm. sakan kenan sakan eh kwara ka sai sabo gal ka san baka da matsala domin idan ka sai sabon babur sai ka ja wata shida ko bakwai baka samu wata matsala ba to shi kuma tuwaris din tuwarin magana ta Allah zaka iya siya mm. sati ɗaya ma ya fara baka matsala okay daga nan kuma shiga gyare gyare yawwa ko kuma da ya tara kuɗin ya lashi amma oh. sabo kana da garantin haka kana nufin sabo ya fi albarka sabo ya fi albarka to godiya muke malam saminu nan gaba insha Allah dan Allah idan muna da wasu tambaye tambaye muna so ka yi hakuri don mu dinga samun bayanai insha Allah to ba matsala in Allah ya yarda muna nan muna jira kuma Allah yadda za mu tsaya tsayin daka mu ga mun rike muku dukiyar ku lafiya. To godiya muke. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'akum akhukum Abdullah Khadir Abdullah Al-Basawi. Taban برضو تقابلت مع شخص آخر مثل آه، اللي تقابلت معه قبل شوي عن موضوع آه، عربات التيك توك ووضع تجارتها والاشياء اللي لها علاقه فيها آه، السلام عليكم السلام عليكم من اسم إيه المعلم سنانا ابراهيم لون جدا انجينير تو ما مالن لو اليو... تن يو شي كيكي هركا دي سو اسكيا انا غدا كاي كسان شكارا 19 انا harkar gyaran machine tun kan ma a daidaita sau ya zo kano hmm. nake gyara to shi yanzu ka yi aikin a daidaita sau ka zama direba sosai na yi aiki da shi sai da na mama sai kwaya biyu a haya fatis sai da na ci mashin biyu kai ka samu sosai ma hmm. kuwa na an bani kwaya goma sha biyar hmm. ni na siyo su ni na haɗa su ni na ba da su ni na haɗa kuɗin kuma yadda aka siyo da yadda aka sa haka aka samu kuma yadda kuɗin suka haɗu ni ma a nan yadda na ci mashin ɗaya ba wai yau na so mu harkar ba dai yanzu a yanzu haka ma akwai waɗanda suka neme ni da harkar ni na ce a hmm. ba yanzu zan yi ba to kai me ya ja hankalinka ga yin harkar yauwa ana samu don samu kuma na yi ina tare da hmm. masu yin ta kuma to kuma don Allah ba a samun kwantai ko matsaloli haka gaskiya mu dai wa'anda na bayar ba a samu matsala ko ɗaya ba da yake ni duk kwana uku ake ban kuɗi hmm. in ka zo da kuɗi da littafin ka akwai littafi a gona hmm. zan rubuta daman ka san adadin shekara ɗaya ne za yi kana ja hmm. ya zama naka kage da mu muke idan shekarar ta zo kuma kuɗin da kuka yi yarjejeniya a kai bai cika ba ya za yi abu ɗaya ne dama har in lokacin ya cika har in wannan iya da wasa eh. za a je da shi eh. da ni wakili da na ba da mashin zan anshi mashin mu je da shi kasuwa a sai da mashin in iya kudinmu ne ya yi sora hmm. haka za mu siyar mutu da kudinmu hmm. in kuma an siyar da soran cikon kudinsa eh. in kama ana sa dubu ɗari hmm. aka zo yauwa eh aka sai da mashin ɗari da hamsin mm. kaga za mu ɗau ɗarin mu mu bashi dubu hamsin ɗinsa mm. in kuma mashin ya zo dubu ɗari aka siya mm. to iya ɗarin nan za mu ɗauka ko silai ba za mu bashi ba mu dai buƙatar mu kuɗin mu sun to ina ga wani sa'in a da saho a yanda mu muka san shi a can muna kiran shi da larabci tok-tok. to ko kuma a nan sai in ji sunaye daban-daban ku ce wani sa'in a daidaita wani sa'in ku ce babur ko ai ana ana kiransu da suna da dama mm. ko ka ce a daidaita sau mm. ko ka ce okada mm. ko ka ce mai mashin yawwa wato dai mai taya ukun nan dai yawwa in dai mashin in dai taya uku gare shi to kawai mashin to wai yana kawo matsaloli da yawa wurin gyare-gyare gaskiya ba shi da wata matsala shi kawai abu ɗaya ne matsalarsa in wanda aka ba baya kula da juye yawwa juye shine a daidaita sau juyen bakin mai yauwa don ni ka gani a yanzu haka ma aikinsa nake to gyara da gyaran sa yauwa mm. damun ni kaga da lifan da janareto mm. da inji da kuma da a daidaita sau mm. da jancan kawai vespa ne har inji wanda ake mai kistata ina gyara shi da janareto da na ban ruwa da injin yanke bishiya ina gyara irin wa'annan to wai aya tambaya anan ita ce misali Ah, akwai tsarin doka haka ta a gwamnatance ko lauya ko kamfani ko ƙungiya a cikin tsarin harkar adaidaita saho a Najeriya? Sosai. Mm. Daman majority yanzu ma yanda ake yi mm. in za a baka mashin akwai form mm. akwai ƙa'idoji da doka wadda kuma ba za a baka su ba unguwar da kake sai an je ga ka ga dpon division din ungo mm. wannan ne za mu ba wa mashin oh, akan kaza gwamnati ta shaida sosai ma mm. kuma sannan ita kanta gwamnatin akwai wasu takaddu da take yi a ɓangarenta wanda mm. in dai ka sai a daidaita sau za a yi ma haya sai ka yi su yauwa ƙa'ida sannan ina gaya ma shi wanda za ku ba in kuka je da shi wajen dpo ga fam ɗinku ku miƙa mai ya duba ya gani inda ma gyara a ciki an san dan oh, adam yauwa mm. ana zuwa dibishin dama an yi fom a miƙa dpo fam ya mm. duba ya gani inda gyara shi ma tun da harka ce dai ta ci gaba kuma shi wannan mm. an je ne kan da ya zama ya shaida eh. yauwa inda gyara a fam ɗin ma eh. zai iya ba da shawara a gyara in aka yi haka in allah su yarda ana yi a gama lafiya to ya kuke gane matuki direba wanda ya cancanta a bashi hayar ya kuke gane wannan ta ya kuma ake tsallake wannan matsalolin wanda za a bashi kar a samu matsala daga baya ta ya kuke gane wanda ya cancanta ga tukin adai sau eh ka san akwai wanda ba shi da shi sojan haya ake bashi hmm. to ta nan ana gane wannan ya samu mashin zai riƙe shi da kyau kuma zai rike shi amana yauwa bayan nan kuma ka kamar ni tun ana a caɓa da mashin mai kafa biyu mm. tun gto nake gyaran nan mm. kaga zan iya sanin halin wancan zan iya sanin halin mm. wancan wato ana neman mai experience wanda ya san masu iya tuƙi? yauwa daman shi a daidaita sau duk wanda zaka ba ka mm. nemi mutumin kirki wanda daman iya neman taimakon ne kuma shi mm. harkarsa mm. kamar taimako ne tunda duk wanda ka ba a wannan lokacin gaskiya ka taimaki mutum sosai wato kamar an samo mai aikin yi yauwa an samo wa mutum aikin yi tunda a nan dan mu kaga wanda muka ba akwai wa'anda ta dalilin mu sun yi aure kuma wasu daman suna da auren kuma ba su da sana'ar da wato duk a dalilin wannan sana'ar yawwa duk a dalilin ba wai ka ɗauka ka ba mutum ba hmm. in ka ji abubuwan da mutum zai samu na lada uh-huh. za ka yi mamaki har gobe ka ga akwai wanda in mun haɗu da su hmm. sun haifan ma eh. amma saboda na ba wa ko na ba wa kuma sun rike abin da amana sun rike da amana eh. wallahi ina gaya ma har gobe akwai wanda suke zuwa har gareji har gida eh. suna gaida ni akan mm. dalilin silar harkar a daidaita sau da mm. inda duk wanda ka ba har ga Allah shi ma ya sani ka taimaka mai duk wanda ka ba abin da zai nemi abincin da zai ci a bakinsa mm. to Allah ne kaɗai ya san iya ladan da mutum zai samu a gaskiya ne. to kuma eh, a muke ganin adai sau ita ba ta yin yawa ne kai ai ba ta yawa ita ai da za ta yi yawa a Kano da me me dalili ai ita kaga boss ba ta shiga lungu eh. tasi ba ta shiga lungu to ita ka ji amfanin a ta sai ta shiga kowane lungu kowane lungu za ta shiga kuma sannan ba goslo in ana mm. zafi ba za ku takura ba mm-hmm. za ku sha iska mm. mutum ɗaya ma zai iya ɗaukaka drop ko ta yawo mm. ya sallame ka kana tafiya ka ɗau wani ma shi ma haka yauwa shi harka a daidaita sau ka kula da kalo kullum sai an kawo su an siya kullum sababbi yau kullum za ka riƙa ganin su to yanzu wace irin shawara ce kake ba mutum idan misali ya samu matsala a harka a da wace irin shawara ce eh to matsala kamar wacce ke misali ko hatsari ko wani abu eh har in mutum baya wasa kaga a mm. mashin din da na bari goma sha biyar mm. akwai wanda baya wasa har ga Allah amma da yi azdin mashin ɗinsa abin da ya ci dubu arba'in da biyar Mm. ara mai kuɗin akai mm. kuma a hankali ya zo ya oh, biya bayan hakan ya biya ya zo ya eh. biya damun duk wanda in dai mutum aka muka ara mai kuɗi mu damun mun san baka wasa mm. in kana ba mu dubu biyu a lokacin to in ka zo balas a kullum za ka rika bayar kamar dubu biyu da ɗari biyu inda ɗari biyu kake bayarwa za ka rika ajiye kullum dubu biyu da ɗari biyar kaga ana rage wannan bashin kuma eh, ana balas yawwa da haka da haka har a warware idan mun yi haka su da dama da godiya muke malam awalu ko da nan gaba insha Allah in wasu tambayoyi suka zo mana insha Allah muna son ku yi hakuri da mu da tambayoyin mu dan ku dinga ba mu amsa ta koya mana kai ai wannan ba matsala tunda mu ai aikin mu ne godiya muke